Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Skan raidījums ielūdz Grigoras skola pie mikrofona skolas direktors mācītājs Artas Druvietis. Šajā raidījumā runāsim par daudziem no jums iespējams jau pazīstamu, daudziem iespējams pilnīgi jaunu un vēl pagaidām svešu lietu ar nosaukumu Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolas asociācija. Kas tas ir, kāpēc tāda lieta ir vajadzīga, ko mēs ceram šajā pasaulē ieraudzīt. Dieva darbā notiekam caur šo asociāciju, par to runāsim vēlāk, un kā parasti sāksim ar aktuālitātēm par to, kas jauns Grigors skolā šajā laikā. Ir sācies jaunais skolas mācību gads. Piektdien, 2015. skolas kapelā svinēsim jaunā mācību gada pirmo dievkalpojumu, uz kuru laipni aicināts ik viens. Šajā nedēļas nogalē Gregors skolā notiks rekolekcijas par tēmu Draudzene un misija. Garīgie vadītāji, skolas direktors, mācītājs Artis Druvietis un skolas kapelāns mācītājs Mareks Ignats. Dalības maksa - 7 lati. Sākums piekdien, 5. septembrī, 2018. Lai pieteiktu savu dalību rekolekcijās, lūdzam zvanīt vai rakstīt uz skolu Skolas mājaslapā atjaunota asociācijas lapas sadaļa. Tur var uzzināt, kas ir skolas asociācija un ko tā dara, kā arī iepazīties ar skolas draugu un atbalstītāju informatīvo izdevumu Durvis. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Svētā Gregora skolā tuvāko mēnešu laikā, var arī uzzināt Gregora skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājaslapā. Mājaslapas adrese www.gregors.com www.grigorskolu.lv. Sīkāku informāciju par Grigoru skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 38 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. Slavējiet Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, slavējiet viņu ar bazūnes skaņām, slavējiet viņu ar ģitāru un kokli slavējiet viņu ar timpāniem un gavilēm, slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm, slavējiet viņu ar šķindošiem devišķīvīšiem, slavējiet viņu ar skaņajām cimbalām, visi, kam dvāša, slavējiet kungu. Aleluja! Viss, ko tu man šodien dāvā! ir žēlastība tava. Dzīvību šo tu man devis, lai es ilgotos pēc tevis. Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ. Visi, kam dvāšā, slavējiet kungu! Aleluja! Viss, ko tu man šodien dāvā! ir žēlastība tava. Dzīvību šo tu man devis, lai es ilgotos pēc tevis. Aleluja, aleluja. Kad mēs skatāmies uz kādām kalpošanām, kas šajā pasaulē notiek ar dievu žēlastību caur kādu cilvēku darbību, mēs bieži vien redzam, ja tā var teikt, šī visa lielā aizberga paša paša virsotnīte. Bieži vien ir tā, ka raugoties uz kādu kalpošanu, kas dieva darbā notiek, caur kuru Dievs šajā pasaulē kādas lietas ienes no savas valstības. Bieži vien tas, ko mēs redzam, pirmajā brīdī uzmetot acis, ir viena maza, maza daļiņa no visa tā, kas notiek, lai tas varētu piepildīties. Bieži vien ir tā, ka, teiksim, kādā draudzē ieejot, mēs redzam vienkārši dievkalpojumu, vai varbūt kādu bībeles stundu. Iespējams, kāds cilvēks varbūt redz tikai mācītāju, Viņš tur kalpo, viņš kaut ko dara, viņš sludina, viņš izdala vakarēdienu, vēl kādas lietas. Un bieži vien mūsu acīm paliek apslēptas tās lietas, kuras tam visam ir pamatā, lai tas varētu notikt. Nekad nevienā draudzē nevarētu notikt dievkalpojums, ja nebūtu kādi cilvēki, kas baznīcu atslēgtu, kas baznīcu uzkoptu, kas norganizētu visas lietas draudzes ikdienas pārvaldē, kā viņas notiek, darītu daudzas citas lietas, sagatavotos, aizlūgtu, ziedotu, veidot visu to, kas notiek, ko mēs parasti saucam par draudzes dzīvi. Taču bieži vien šīs lietas paliek tā kā nemanāmākas. Reizēm cilvēki runā salīdzinot to ar skatuvi, ka, teiksim, ir skatuvi, ir, nezinu, teātris, piemēram, Cilvēki bieži vien pamana aktierus, kas spēlē konkrētas lomas, bet bieži vien cilvēki pat neaptver to, cik grandios un milzīgs darbs ir aiz skatuves. Tajā laikā uz skatuves, kad tur nav skatītāju zālē un tā tālāk cik daudz darba ir, lai tas viens kaut kas redzamais varētu notikt. Ļoti līdzīgi, iespējams, ir arī ar Gregoru skolu. Bieži vien mēs varam redzēt rekolekcijas, mēs varam redzēt studijas, studentus, absolventus, kas kaut kur kalpo, pasniedzējus, kas lasa lekcijas, kādreiz varbūt izskan kāda informācija par kādu īpašu lekciju kursu, kur ir iespējams apmeklēt. Vēl kādas lietas varbūt parādās tā kā, ja tā var teikt, uzvirmo virspusē sabiedrībai redzamas, bet ir tik nenormāli neaprakstām daudz lietu, kur cilvēku uzticība bieži vien smags darbs un rūpīga atbildīga kalpošana, saņemta caur dieva aicinājumu un uzticībā un paklausībā dievam tālāk nesta, nodrošina to, ka tas var notikt. Droši vien tas būtu atsevišķs temats, varbūt runāt par to, kāda ir skolas ikdiena, kas tajā notiek, cik tajā ir darbinieku, ko viņi katrs dara, ko dara brīvprātīgi cilvēki, vienkārši no labas gribas pieslēgdamies, atbalstīdami, veicinādami, uzlabodami kādas lietas. Šajā reizē Mēs varbūt paiesim vēl mazliet tālāk un runāsim par to darbu, kas notiek, ja tā varētu pat teikt, ārpus skolas, bet ar mērķi, lai veicinātu, attīstītu, atbalstītu, stiprinātu to redzējumu, kādu Dievs skolē ir devis. Tas ir normāli, kad kur kaut kādas lietas notiek. Piemēram, Jēzus un viņa mācekļi, kur viņi staigāja pa Galileju un darīja visus tos darbus, par ko mēs Bībelē varam lasīt. Tas ir normāli, mēs varam redzēt, ir kāds cilvēku, ja tā var teikt, bariņš, kas staigā līdzi Jēzum, kas ir viņa kā, atbalsta grupa vai atbalsta komanda. Tie ir ziedotāji, tie ir cilvēki, kas ir saņēmuši svētību no, no Dieva caur šo kalpošanu, kuri atbalsta, stiprina, veicina, ielaiž savās mājās, ziedo savu naudu, aizlūdz, pasargā, piegādā kādu informāciju informācija, kur draud vajāšanas un tā tālāk, kas visādā veidā atbalsta šo kalpošanu. Ļoti līdzīgi tas notiek, un tam ir normāli notikt arī šajā laikā, kad ir kāds redzējums, piemēram, šis misijas redzējums, kādu Dievs ir devis skolē. Tad ir kādi cilvēki, kas pulcējas ap to riņķi, nebūdami skolā iekšā, dažādu iemeslu dēļ, gluži vienkārši sava aicinājuma dēļ vai sava darba vietas dēļ, kas ir ārpusē, bet kuri vēlās šo atbalstīt, lai tas varētu maksimāli pilnā mērā notikt, piepildīties pēc dieva prāta. Ir jau labu laiku, kā noticis tāds priecīgs brīdis, kad šādi cilvēki, skolas atbalstītāji, draugi, ziedotāji, aizlūdzēji, kā nu vēl dažādi varētu saukt, viņi ir apvienojušies tādā, nu jau arī paralēli tam, ka garīgā, arī organizatoriskā tādā platformā, jeb apvienībā, jeb biedrībā oficiāli, kā tas ir reģistrēts Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolas asociācija. Tie ir tie cilvēki, kuri dažādos veidos lieto resursus un dāvanas, ko Dievs viņam ir devis, lai stiprinātu, veicinātu, atbalstītu un paplašinātu to darbu, ko Dievs caur Grigors skolu grib darīt par to, kādā veidā tas notiek, kā radās šī ideja, kas šie ir par cilvēkiem, kā tam var pieslēgties vai pievienoties un būt daļa no tā. Par to runāsim vairāk, un šajā reizē mums ir iespēja dzirdēt interviju ar vienu no dibinātājām Grigoras skolas asociācijai - skolas darbinieci Diānu Jansoni. Kas ir Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolas asociācija? Skolas asociācija ir skolā ieinteresēta cilvēku augoša sadraudzība. Ko tas īsti nozīmē? Tie ir skolas absolventi, draugi, ziedotāji, atbalstītāji, rekolekciju dalībnieki. Tātad tie ir cilvēki, kuriem rūp skolas nākotne, labā slava, un tas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu piedzīvot dieva darbu caur Gregoru skolu. Tātad lielākoties tie tie cilvēki, kas kaut kādā veidā ir bijuši saistīti ar skolu un kas grib, lai šī saistība ar skolu ietu plašumā, lai to varētu piedzīvot aizvien vairāk cilvēku. Un es no savas puses varētu papildināt, ka ne tikai tie, kas ir beiguši skolu, jo es kā asociācijas dibinātājs, viens no dibinātājiem, es neesmu beigusi Gregoru skolu, bet esmu bijusi pie Gregoru skolas stūrakmens likšanas, un esmu bijusi šeit saka, no pašiem iesākumiem līdz šodienai ar visdažādāko motivāciju. Šobrīd esmu gan kā darbinieks, bet esmu bijusi arī kā palīgs, kā brīvprātīgais, kā vienkārši skolas atbalstītājs. Kāpēc tāda asociācija ir svarīga skolai? Nu, pirmkārt, Dievs ir teicis, Viņš teica Pāvēlam tādus vārdus, Jēzus. Es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos, un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Un tas varētu attiekties arī uz mums, īpaši uz tiem, kas ir beiguši skolu, ka viņi atgriežas un palīdz skolai gan ar lūkšanām, kā jau tu teici, gan ar savu atbalstu, gan arī ar to, ka viņi stāsta citiem par skolu. Un otrkārt, mēs esam tie, kas domājam arī par skolas nākotni. Tas ir arī svarīgi. Kāpēc ir svarīga asociācija? Jo skola, tātad skolai ir tā, tādi trīs balsti. Domājot par skolas nākotni, asociācijas biedrs, ja biedri, būtu tie, kas pārstāvētu skolu pārstāvu padomē, kas ir skolas augstākais pārvaldes orgāns. Es vēl varētu papildināt, ka asociācija ir nozīmīga eh, ļoti Gregors skolai ar to, ka tā ir iespēja rūpēties par skolas labo slavu, reklamēt skolu, proti aicināt jaunus studentus un, un liecināt par to, kas ir skola un kas notiek skolā. Tas faktiski arī ir asociācijas darbs. Un asociācijas darbs ir arī tas, ka veidot šīs tikšanās reģionos, jeb tā saucamās reģionālās tikšanās, kur tiekās asociācijas biedri kopā domā par skolas nākotni, par skolas šodienu, kā mēs varam palīdzēt, kā atbalstīt un kā turpināt šo redzējumu skolas. Un šīs tikšanās ir paredzēts arī kā stiprinājums absolventu vidū, jo bieži ir tā, ka absolventi kaut kad ir absolvējuši skolu, un iespējams viņiem tā, tā, tā tiešā saikne ar skolu ir pārtrūkusi, un katram kā tas ceļš ir aizvies, bet tā ir arī iespēja eh, būt tajā sadraudzībā absolventu starpā, citam citu stiprināt un rūpēties, lai tā sadraudzība nepārtrūktu nākotnē. Kāds ir asociācijas juridiskais status? Tā ir biedrība, un tā ir dibināta 2007. gada 10. decembrī. Un kas ir tie cilvēki, kas var kļūt par asociācijas biedriem? Patiesībā par asociācijas biedru var kļūt ik viens, kura mērķi saskana ar šiem asociācijas mērķiem, par ko jau mēs runājām. Proti, tas ir atbalstīt skolu, aicināt jaunus studentus, rīkot šīs reģionālās tikšanās, lai atbalstītu skolu un, un absolventus. Šādā veidā nekādi nav, nav ierobežot šo cilvēku lokus, kuri kur piekrīt šiem mērķiem, tie var kļūt par asociācijas biedriem. Vai man ir obligāti jābūt Lutheriskās draudzes loceklim? Nē, nav obligāti jābūt Lutheriskās draudzes loceklim. Un var kļūt par biedru, aizpildot vienkārši anketu. Un kā to anketu aizpildīt? Man ir jābrauc uz skolu ciemos pie jums, vai kaut kā iepriekš jāsazinās, vai te vienmēr kāds būs? braukt uz skolu tas ir viens <laughs> iespējams vislabākais variants, jo tā var arī atkal paviesoties skolā. Bet otrs variants, ja laika trūkuma dēļ to nevar izdarīt, ir uh, eh, anketu var aizpildīt arī elektroniski. Proti, ieejot skolas mājaslapā, tur ir sadaļa asociācijas lapa, un zem tās tālāk ir sadaļa anketa. Un tur var aizpildīt šo anketu un nosūtīt uz asociācijas e-pastu lai finansiāli atbalstītu Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolas asociāciju, vai obligāti ir jābūt asociācijas biedram? Nē, tas nav obligāts nosacījums. Skolas asociācija var atbalstīt jebkurš cilvēks, kurš to vēlas. Un, lai šo atbalstu veiktu, ir jāzina rekvizīti un, un vēl kas, kas tur būtu jāzina, lai to izdarītu. Bet to var visu atrast mūsu skolas mājaslapā. Un mājaslapas adrese? Mājaslapas adrese ir www.gregors.lv. Kas attiecas skolas mājaslapu, tur ir tā speciālajā sadaļā, kas attiecas tieši uz asociāciju. Šobrīd ir pieejama visa informācija par asociāciju un arī atjaunotais eh, skolas asociācijas izdevums durvis. Agrāk šāds izdevums skolā iznāca tipogrāfiski iespiests, un tas bija kā skolas draugu izdevums. Šobrīd mēs esam nolēmuši turpināt šo izdevumu ar nosaukumu durvis, bet tas jau ir tieši konkrēti asociācijas izdevums, kurā mēs cenšamies informēt visus eh, interesantus un pirmkārt asociācijas biedrus par notikumu notikumiem skolā un asociācijā. Pirmais izdevums ir vairāk orientēts tieši uz, uz tiem jaunumiem, kas ir skolā, lai, lai viens asociācijas biedrs būtu informēts par, par jauno skolas vīziju, par atjaunotajām rekolekcijām, par radioraidījumiem, kas ir kristīgā radio ēterā, un, un par visiem pārējiem jaunumiem, protams, arī par studentiem un, un, un, un par visu to, kas notiek skolā. Un, un tātad zem šīs sadaļas ir atrodams arī izdevums durvis elektroniskā formātā. Ja es tagad finansiāli atbalstu Gregora skolas asociāciju, piemēram, ieskaitu jūs kontā 1000 latus, kas būtu tās prioritātes un kur vispār šī nauda tiktu izlietota kādiem mērķiem? Varbūt tas ir kādam pamudinājumam ziedot. Nu, es noteikti nopirku saldējumu. Tas joks, nauda tiek izlietota ļoti dažādi. Piemēram, tūlīt pat mēs noteikti sazinātos ar Bīskapu Džeraldu un uh, mēģinātu viņam jau nopirkt šobrīd biļeti kad viņš lidos pavasarī atkal pie mums, jo viņš jau bija. Un jau no asociācijas šīs te sazviedotās naudas biskups Džeralds no Ugandas eh, varēja ierasties pie mums Latvijā gandrīz uz trīs nedēļām. Tāpatās arī no skolas studenti kopā ar skolas direktoru devās uz eh, Ugandu ziemā, kas arī tika finansēts, šis ceļojums tika finansēts no tās naudas, kas bija ieskaitīta asociācijas fondā. Vēl noteikti šī nauda tiktu izlietota e, reģionālām tikšanās reizēm. Proti, tās ir tās reizes, kad sanāk kopā asociācijas biedri, absolventi, pirmkārt sadraudzībai, un otrkārt arī apspriežot reālās lietas, kas ir, ar ko iespējams ir šobrīd atbalstīt skolu un kā turpināt darbu. Tad vēl noteikti arī mm, naudiņa tikt izlietot, lai atbalstītu brīvprātīgos kalpotājus, proti, kalpotājus skolā. Tie ir cilvēki, kuri skolā palīdz norganizēt e, jauno studentu prakses iespējas, vadot studentu grupiņas dažādās prakses kalpošanas vietās. Un e, cik šobrīd Svētā Gregora skolas asociācijā ir biedru? Uz šodienu ir 24. Bet, ja jūs kāds no klausītājiem gribētu kļūt par skolas asociācijas biedru, tad aicinu jūs arī kopīgi satikties ar citiem asociācijas biedriem. Aicinu jūs ierasties skolā jau šo piekdienu, tas ir 5. septembrī, jo skolā sākas divu dienu rekolekcijas par tēmu, draugu un misiju. Un tur būs arī uz vietas iespējams aizpildīt anketas un iestāties. Jā, tieši tā būs iespēja aizpildīt pieteikumu anketas, iepazīties ar citiem asociācijas biedriem, kā arī redzēt un iepazīties ar jauniem skolas studentiem un varbūt arī iepazīties ar jauno skolas redzējumu. Un tiem klausītājiem, kas tikko ir ieslēguši savus radioaparātus, varbūt jūs vēl vienreiz varētu pateikt, kas ir tās būtiskākās lietas saistībā ar Svētā Gregora skolas asociāciju. Nu, pirmā būtiskākā tā, tad, tā ir lūkšana. Skolas asociācijas biedri ir tie, kas savā ikdienas lūkšanā aizlūdz par skolu, par skolas gaitu, ikdienu, par skolas šodienu un rītdienu. Otra lieta, ja ir iespēja atbalstīt finansiāli, Trešā lieta tā būtu skolas reklamēšana, jeb stāstīšana par skolu citiem. Ceturtā lieta tā varētu būt jaunu studentu aicināšana uz skolu, topošo studentu. Un pēdējā tā varētu būt sadraudzības organizēšana iepriekšējo studentu starpā. Un kā jau tikko tika minēts par lūkšanām un aizlūkšanām, lai, lai būtu tāda skaidrība, kas ir tās aktuālākās lietas, par ko vajadzētu lūgt, tad šajā informatīvajā izdevumā durvis, kas ir atrodams elektroniskā formātā pie asociācijas lapas, skolas mājaslapā, tur ir konkrēti minēts aktuālākais, par ko vajadzētu aizlūgt. Un uz to mēs arī ļoti aicinām visus, eh, jo tā ir viena lieta, ko mēs kristieši droši zinām, ka nav apstākļu, nav situācijas, kurā mēs to nevarētu izdarīt, un tāpēc mēs aicinām visus lūgt citam par citu. Lūksim Dievu! Mēs varenais un mūžīgais Dievs, dārgais debes Tēvs! Mēs Tev slavējam un mēs Tev pateicamies Dievs par katru mūsu vietu, kur Tu mums esi paredzējis uz šīs zemes šajā laikā, par katru mūsu aicinājumu, ko Tu mums dodi. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par visiem, kurus Tu esi aicinājis kalpot skolā, par visiem, kurus Tu esi aicinājis kalpot uz kādu laiku, esot skolā kā pasniedzējiem, par visiem, kurus Tu aicini būt studentus, kurus Tu aicini būt par studentiem un tālāk kalpot jau misijas laukā. Un šajā reizē, kungs, mēs īpaši Tev pateicamies par visiem tiem, kas varbūt ir šķietami tālu no skolas, bet kas savā lūkšanā skolu ir nesuši uz savām rokām visiem šiem gadiem cauri, uzticīgi Tev kalpodami aizlūdzot, ziedojot, atbalstot, darot dažādas lietas, kas paver plašākas iespējas tavam darbam notikt. Mēs tev lūdzam, Kungs, ka tu svētīdams svētī katru, kurš lūdz par tavu darbu. Kungs, mēs lūdzam, svētīdam svētī katru, kas lūdz arī ne tikai par to misiju, kas caur Gregoras skolu sāk notikt un notiek, bet par visu to darbu un par visu to misiju, kas uz šīs zemes tev ir iecerēta, paredzēta arī caur dažādiem citiem līdzekļiem, cilvēkiem, organizācijām, kustībām. Par visiem, kas aizlūdz, mēs lūdzam, svētī viņus, stiprini viņu lūgšanas, kungs, uztur tās. Mēs tev pateicamies par tām, un mēs lūdzam, kungs, ka tu svētīdams svētītos, kas aizlūdz. Un dod viņiem piedzīvot, cik nozīmīgs, cik vērtīgs, cik neizsakāmi dārgs ir tas, ko viņi dara. Cik daudz, kas nekad nebūtu iespējams, ja tas nebūtu uzbūvēts uz kādu lūkšanām. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par šiem cilvēkiem. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par visiem, kas kalpo ar savu naudu. Kungs, kas iegulda no sava, lai varētu redzēt Dieva darbu notiekam. Mēs te pateicamies visiem, kas kalpo ar informācijas apriti. Mēs te pateicamies par visiem, kurus tu aicini un pieaicini pie sava darba. Lūdzam Tevi, Kungs, svētītam svētību. Svētī Gregorskolas asociācija svētī visus plānus, ieceres, cerības, kas ir saskaņā ar Tavu prātu sākt, lai tie saskaņā ar Tavu prātu varētu uz šīs zemes notikt. To mēs lūdzam Tev Jēzus Kristus vārdā. Āmen! klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā rādio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.